Dlatego, że przykwiatłeś chusteczkami, bo to inaczej ich wypadł. Ten siuwal z kieszeni to ci wypadł. A jakbyś się przychylił, to wypadłyby tylko chusteczki. No, człowieku! Na człowieku! Na człowieku, gdybyś mi to nie od takiej łyżeczki, co by ci na pewno się pan wypadł. Gdyby nie chusteczki, to by ci na pewno się wypadł. Gdyby nie chusteczki, to by ci na pewno siłer wypadł. gdyby nie chusteczki, to by ci na pewno się wypadł. No, gdyby nie chusteczki, to by ci na pewno się wypadł nie, nie, chusteczki! To na pewno się war wypadł!